вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці перадача пра васіля казлова здзівіўся калега калі я сказаў яму пра абраную для вострай брамы тэму каму гэта сёння цікава яшчэ адзін персанаж з доўгага шэрагу членаў палітбюро дарма што сёння яму спаўняецца сто гадоў гэта наша з удзячнасцю забытая гісторыя сапраўды нецікава было б пераказваць тоўстыя кніжкі пра гісторыю кпб яе ролю ў перамозе над фашызмам ды аднаўленні паваеннай гаспадаркі але зазіраць у такія кніжкі бывае карысна хоць бы для таго, каб лішні раз пераканацца, што гісторыя тая зусім не забытая і рэхам адбіваецца на нашай з вамі штодзённасці. А яшчэ для таго, каб пабачыць у той гісторыі вялікае мноства белых плямаў, блытаных эпізодаў і адкрытай хлусні. Міжволі пачынаеш разумець, што гэта зусім невядомая гісторыя. з імем Васіля Казлова, партызанскага камандзіра і паваеннага кіраўніка БССР, сходу асацыююцца тры рэчы. Натуральна, вуліца ў цэнтры сталіцы, што носіць ягонае імя. Гістарычная яна даўгабродская. Пасля была перайменаваная ў Казлова, А ў паслясавецкі час яе падзялілі на дзве. Гэта значыць, частка засталася казлова, а частцы вярнулі яе спрадвечнае імя. Ад чаго менскія дасціпнікі сталі называць яе казлабродскай. Другая рэч гэта бренд рэспублікі партызанкі, за якім першай асобаю стаіць той самы Васіль Казлоў. Менавіта ён застаўся ў памяці старэйшага пакалення беларусаў як галоўны пасляваенны партызан і апякун ветэранаў ляснога змагання. Нарэшце трэцяе, што прыходзіць у галаву, гэта рэабілітацыя менскага камуністычнага падпольля, якой пісьменнік Іван Новікаў прысвяціў жыццё і творчасць. Для Новікава гэта была няпростая барацьба, бо на шляху стаяў ніхто іншы, а сам Васіль Казлоў. Аўтар афіцыйнай версіі пра тое, што менскае падпольле было створанае фашыстамі з правакацыйнымі мэтамі. Урэшце новікаў перамог Казлова і сярод назваў менскіх вуліц з'явіліся імёны Ісая Казінца і ягоных таварышаў. Але гісторыя, як была цёмная, так бадай яшчэ цямнейшая стала. Мы маем версіі версію Казлова пра тое, што падполле стварылі немцы. Версію Новікава пра тое, што Васіль Казлоў, якога Масква прызначыла кіраваць менскім падпольлем у 43, імкнуўся дыскрэдытаваць ранейшых падпольшчыкаў, бо яны з'явіліся стыхійна без указання з Масквы і таму былі ў ягоных вачах самазванцамі, а значыць і правакатарамі ёсць яшчэ версія пра тое што апякун партызанаў козлоў менавіта іх рабіў галоўнымі героямі вайны і таму імкнуўся не размываць гэты вобраз іншымі героямі гарадскімі падпольшчыкамі нарэшце ўсё канчаткова заблытваецца калі глядзець на савецкіх падпольшчыкаў неадназначна а ва ўсёй складанасці дачыненняў з нацыянальным падпольлем калабарантамі і акупацыйнай адміністрацыяй чым далей ад нас тыя падзеі тым больш неадназначнымі выглядаюць іх персанажы бо тым менш ахвотна мы верым на слова і прымаем нейкую адну праўду Таму яшчэ не адна сенсацыя тоіцца ў гэтай гісторыі. А гэта значыць, што Васілю Казлову забыццё не пагражае. Сённяшняя ацэнка таго партызанскага руху, адным з увасабленняў якога і быў Васіль Казлоў, зусім не тая, якую ён сам даваў у сваіх успамінах. Дакладней, сёння такіх ацэнак шмат і яны розныя. Вось да прыкладу, што кажа пра партызанаў пісьменнік Валянцін Тарас, які сам пачынаў сваё сталае жыццё ў партызанскім атрадзе. Не трэба думаць, што яны нічога не рабілі, што яны не змагаліся. Яны змагаліся, былі падрывы эшелонаў, былі засады, былі налёты на гарнізоны. Карацей кажучы, это была партызанская вайна, яна была не трэба гэтага адмаўляць. Гісторык Уладзімир Ісаенко не адмаўляе але разам з тым сумняваецца ў эфектыўнасці рэйкавай вайны. Так как галоўныя чыгуначныя магістралі ахоўваліся добра, то яны ўзрывалі рэйкі там, дзе яны ахоўваліся дрэнна, у штабелях дзесьці, на запасных пуцях, у тупіковых лініях. Урэшце рэшт атрымалася так, што на галоўныя магістралі трэба было рэйкі весці з урала. А гэта ўсё замедляла хуткае наступленне савецкіх войскаў. Так што рэйкавая вайна гэта вайна пад сумненнем. Это такая жа, мабыць, рэч, як указанне таварыша Сталіна геніяльная у 41 годзе. спальваць лясы. Калі выканалі гэта указанне, спальвалі лясы, то дзе ж потым выхаваліся партызаны. Это немцы спальвалі лясы часам, асабліва тую зону, якая была абапал чыгуначных ліній. А калі не спальвалі ні іншы раз, то іх мінірировали, каб зрабіць наогул немагчымым падыход партызанскіх груп, якіх то падрынюкоў да лініі чыгункі. Пісьменнік Валянцін Тарас. Я прытрымліваюся той думкі, таму што я бачу на свае вочы, што партызанская барацьба на Беларусі яна ў многім мела характар грамадзянскай вайны. Было вельмі часта адзін брат у партызаннах, другі ў паліцыі, Э, альбо бацькі супраць таго каб сын пайшоў у лес альбо бацькі пайшлі ў лес а сын не захацеў іншая справа што не трэба спрашчаць недавно я ў народнай волі прачытаў нейкага алексея кулака які распавядае пра становішча навалоджаншчыня ў час вайны партызаны яго атрымліваецца толькі рабаўнікі толькі бандзюгі нейкі якія ўсё забіралі ў людзей у Ну і забіралі, вядома, таму што партызаны нерэгулярная армія, іх ніхто не ў цэнтралізаваным парадку не снабжаў, але трэба разумець той час і тыя абставіны і разумець гэтага чалавека. Ён змагаўся, яму трэба было есці. Гісторык Владзімир Ісаенко і ў гэтай справе мае свой погляд. Конечно, трэба было каб партызаны ўсё ведалі трэба было каб яны атрымывалі газету праўда і звесці чыталі кіраваліся там і загады глядзелі і пра свае подвігі іншы раз чыталі. Но чаму партызаны не атрымалі дзяржаўныя кніжкі квітанцый? І калі ў якой-небудзь жанчыны ўзялі карову, чаму не выдавалі квітанцыю, што вось цябе Марыя Івановна э, квітанцыя, пасля пабеды дзяржава выплаціць вам за вашу карову. Таму што пад эту марку можна было рабіць усё, што хочаш. І рабілі ўсё, што хочаш карацей кажучы мясцовае насельніцтва конечно павінна было карміць асабліва партызаны сяродка якіх былі іх мабыць сыны дядзькі ці бацькі ці дзяды а з другого боку яно не павінна было карміць якіх хто прышлых там акружэнцаў якія трапілі ў лес і, і хадзілі валянцін тара згадвае што менавіта ў партызанах пачаў страчваць сваю абсалютную веру ў светлыя ідэалы савецкага ладу мы былі беларускімі партызанамі савецкімі так то так наканавала гісторыя што мы змагаліся з фашызмам пад чырвоным сцягам так сказать на баку сталіна але на той гістарычны момант у нас не было іншага выбару былі сярод нас страшыдлы былі каты падмурак майго савецкага выхавання пачаў разбурацца менавіта ў партызанах калі я ўбачыў што такое асобы аддзелы што за імі стаіць калі я ўбачыў бяссудныя расстрэлы але не трэба так сказать змешваць у одну кучу тое страшнае, што было і тое, што кіравала людзьмі. Урэшце, наша перамога ў той вайне яна мела прынцыповае значэнне для будучыні нашай бацькаўшчыны. Хоць яна была здабыта пад чырвонымі сягамі, таму што ў гісторыі далёкі прыцэл. Вельмі далёкі прыцэл у гісторыі. Калі б тады не ўдалося гэтага звера германскі фашызм знішчыць, то я не ведаю, ці маглі б мы сёння жыць у нейкай беларусі і марыць пра тую Беларусь, якой мы хочам, якой мы прагнем, за якую мы змагаемся. Валянцін Тарас з вышыні свайго жыццёвага досведу пазірае ў даліну гісторыі і робіць сваю ўласную пераацэнку таго, што адбылося. Ну накол таго, што Беларусь была рэспублікай партызанкай. Тут, канешне, ёсць пэўнае перавелічэнне. Партызанскі рух быў даволі шырокім але самым шырокім ён зрабіўся напрыканцы 43 на пачатку 44 -го года калі паступіў загад з цэнтральна штабу партызанскага руху ў москве мабілізаваць усю моладзь хочуць яны ці не і вялікімі гуртамі гналі этую моладзь у лес і вот гэтыя 400 ці 500 тысячаў партызан вот яны ўзяліся якраз за кошт этой моладзі якую у напрыканцы 43 на пачатку 44 -го года а пад вёсну дык это уже наогул было такая масавая з'ява вось адсюль узяліся это паўмільёна іх канешне да гэтага часу не было столькі былі атрады невялічкія дыверсійныя групы Таму калі ён кажа што это была рэспубліка партызанка это у пэўным сэнсе перавелічэння і яшчэ вот на заканчэнне яшчэ раз скажу не трэба хлусіць ні з аднаго боку ні з другога трэба глядзець па меры магчымасці аб'ектыўна. А савецкую канцэпцыю, канешне, яшчэ вельмі доўга прыйдзецца зжываць. Яшчэ прыйдзе гісторык, нармальны э, чалавек без уякай прадузятасці, без ніякіх асаблівых сімпатыяў, ні да правых, ні да левых і скажа і напіша і прачытае таго ж казлова і прачытае кніжку Адамовіча і прачытае вогненную вёску брыля Адамовіча і калесніка і прачытае ўсё тое, што было напісана былымі партызанамі. І нават цанаву прачытае, які таксама пісаў пра народных мсціўцаў. Усё гэта ён прачытае, ўсё это ён пераварыць і ўсё паставіць на тыя паліцы, дзе тая ці іншая з'ява і павінна стаяць гістарычна пункту гледжання. Бренд Рэспубліка партызанка прыдумалі першы партыйны сакратар Панамарэнка і кіраўнік тагачаснага КГБ Цанава абодва выпусцілі таўшчэзныя манаграфіі пра партызанскі рух. Абодва былі ў беларусі людзьмі прыезджымі і адначасова пачуваліся поўнымі гаспадарамі. І вось гэтыя два абароцістыя гаспадары казак і грузін склалі легенду пра рэспубліку партызанку зусім практычнай у сваім гаспадаранні мэтай. Беларусь сапраўды ляжала ў руінах і трэба было пад нешта выбіваць у Маскве аграмадныя фонды на аднаўленне. Папросту кажучы, калі армянін мог у высокім кабінеце дастаць бутэльку каньяку, а літовец жоўтыя галовы сыру, дык беларусу выцягнуць не было чаго. Па-першае, сапраўды нічога не было, па-другое, такога матыву, каб нешта выцягваць, не было ў натуры. Таму пасля літоўца і грузіна ў кабінет заходзіў герой партызан самай гераічнай і самай пацярпелай за акупацыяй рэспублікі. Што праўда, прыдуманы панамарэнкам і цанавам бренд несці па жыцці выпала ўжо не ім. Кожны кіраўнік краіны ёсць яе партрэтам у тую эпоху, калі кіруе. Таму і вывучаюць розныя эпохі па імёнах цароўды каралёў. У Беларусі пасля ліквідацыі нацыянал-камуністаў яшчэ ў даваенным курапатцкім лесе на самай першай краіне пасадзе змянялі адзін аднога выключна расейцы прычым такія што ні да прызначэння на пасаду ні пасля сыходу з яе абсалютна ніякага дачынення да беларусі і яе народу не мелі самы прыкметны з іх краснадарац панцеляймон панамарынка Ён кіраваў беларусяй з 38 да 47 году. Это значыць, што курапаты, далучэнне заходняй беларусі, калектывізацыя, вайна з яе акупацыяй і партызанкай, а таксама першае пасляваеннае аднаўленне, усе самыя буйныя катаклізмы і тэктанічныя зрухі два стагоддзя на нашай зямлі праходзілі пад ягоным мудрым кіраўніцтвам у 47 на тры гады бсэсэраўскі пасад займае нехта мікалай гусараў ужо астраханскі казак які партыйную кар'еру распачаў ва ўрупінску у беларусі быў аднойчы праездам на гэтыя самыя тры гады наступны мікалай патолічаў родам з залатога кальца рассеі уладзімерскі ён кіраваў да 56 -го. это значыць перажыў усе перыпетыі звязаныя са смерцю сталіна так званай берыўскай беларусізацыяй і развянчаннем культу асобы акурат пасля гэтага развянчання ў 56 адбываецца пералом прыходзяць нашы партызаны у як тое было што гэта было і што з гэтага ўсяго ўрэшце выйшла распавядае Сергій харыўскі тыя хто стаяў на трыбуне прымаючы 30тысячны партызанскі парад сярод руінаў сталіцы наўрад ці выяўлялі сабе чым стане менск яшчэ пры іхнай уладзе скопішча закурэлых развалінаў, што пужала сваім выглядам мінакоў, літаральна на вачах пераўтваралася ў адзін з найбуйнейшых і найпрыгажэйшых гарадоў Еўропы. Амаль адразу пасля вайны галоўныя пасады ў кіраўніцтве БССР занялі менавіта выхадцы з гомельшчыны. Верховны савет адчоліў Васіль Казлоў, савет міністраў Алексей Кляшчоў, камсамол Кірыла Мазураў, а за ім і Александр Аксёнаў. Старэйшаму з гэтыя пляяды казлову напрыканцы вайны было 40 гадоў. Малодшаму аксёнаву 20. іхныя густы маладых людзей без фундаментальнай адукацыі, якую замяніў досвед вайны на акупаванай тэрыторыі, на доўгія гады сфармавалі духоўны і ідэалагічны клімат у Беларусі. Ад іх пайшоў традыцыйны вобраз беларуская кіраўніка як маладжавага зуха, што так рэзка кантраставаў на тле маскоўскае чынавенства. Мне згадваецца такая гісторыя, як ілюстрацыя тагачаснага ладу адзін з колішніх партызанскіх атаманаў паўлоўскі пабраўшыся чарговы раз шлюбам вырашыў зрабіць сабе і новае жытло самапасам засяліўся ў камфортную кватэру на праспекце побач з батанічным садам калі таварышы прыйшлі яго ўшчуваць за незаконнае ўсяленне той гаркнуў стой страляць буду што рабіць звязаліся з васілём козловым а той сказаў каб партызанскага правадыра не чапалі гэтак ці прыкладна гэтак вырашалася тады большасць справаў у такім стылі без лішнія бюракраты Ужо ў 1949 годзе Менск аднавіў даваенныя тэмпы вытворчасці калі на 44 год паводле розных падлікаў у сталіцы жыло максімум 50 тысячаў чалавек, дык праз 10 гадоў менчукоў было ўжо ў 10 разоў болей. Мала хто зважае цяпер, але за паваеннае дзегоддзя плошча лясоў Беларусі перавысіла даваенную больш чым на паўмільёны гектараў. Гэты фенамен цяжка вытлумачыць, не ведаючы паходжання і біяграфіяў кіраўніцтва. На тым паваенным пакаленні кіраўнікоў палешукоў не было правіны за расстрэлы дэпартацыі. І яны бадай адчувалі гэта, параўноўваючы сябе з таварышамі з іншых рэспублік. Брак адукацыі спрыяў іхным сумневам. Ад канца сорокавых да сярэдзіны шестдесятых культура і навука былі дзяржаўнымі прыярытэтамі, а самі дзяржаўцы імкнуліся не ўмешвацца ў тое, чаго не ведалі. Вось адкуль іхнае ашчаднае і ўважлівае стаўленне да дзеячоў культуры, навукі і нават рэлігіі. Варта згадаць і тое, што бальшыня найлепшых помнікаў дойліцтва была знішчана альбо да вайны, альбо значна пазней у 60е і 70е гады. Больш за тое, беларусы, сакратар КПБ Мазураў і сакратар ЦК КПСС Зімянін пасля смерці Сталіна агітавалі за беларусізацыю – за тое, каб кіраўніцтва гаварыла на роднай мове народу. Які з таго быў плён іншая гаворка. Але тое, што ў 1957 годзе ў ліме з'явіўся артыкул барыса Сачанкі шанаваць родную мову, у якім аўтар заклікаў перавесці ўсё школьніцтва на беларускую мову, факт яскравы. Дзячы культуры адказвалі кіраўнікам узаемнасцю партрэты васіля козлова пісаліся мастакамі ўжо ад 1943 году жывапісцы мадораў волкаў зайцаў а пасля і скульптары глебаў і азвур пакінулі мастацкія выявы гэтага чалавека у Ездзячы па іншых тэрыторыях шостай часткі свету, я паўсюдна чуў дыферамбы ў гонар Беларусі. Шафёр Узбек расхвальваў беларускія дарогі. Архітэктар азербайджанец горадабудаўніцтва нашых гарадоў. Меліцыян Чуваш узорны праваахоўны парадак у БССР. І гэта было праўдаю. Маладое паваеннае кіраўніцтва на чале з гомельцамі на доўгія гады сфармавала вобраз Беларусі як заўсёды маладой краіны, У сярэдзіне 60-х гадоў мінула стагоддзя гомельскае зямляцтва пакрысе сышло з гістарычнай арэны. Разам з імі сышлі цёмныя часы паміж сталінізмам і брэжнеўшчынай. Сышла рэлігійная і нацыянальная лібералізацыя. Сышлі ў нябыт велізарныя праекты пераўтварэння гарадоў паўставання навукі і мастацтваў наступную эпоху гісторык захар шыбека ахарактарызаваў як неасталінізм яна прынесла з сабою разбурэнне традыцыйных каштоўнасцяў масавую русіфікацыю антысемітызм а ўрэшце паставіла беларусь на мяжу экалагічныя катастрофы фатальным чынам прапалі і родныя вёскі тых паваенных правадыроў на гомельскім палесе адно толькі белы пясок мяце вецер па колішніх котлішчах сапраўды родныя вёскі тых гомельцаў, пра якія казаў Сергей Харыўскі і ў якіх па ідэі маглі б быць нейкія памятныя знакі, зніклі. Цалкам можа быць, што такой была воля наступных кіраўнікоў, якія падзялілі вёскі на перспектыўныя і неперспектыўныя, або ў выніку чарнобыльскай катастрофы, або як у выпадку спаленага немцамі котлішча Васіля Казлова так і не аднавіліся сам казлоў памёр у 67ым гомельскіх партызанаў у кіраўніцтве рэспублікі змянілі партызаны віцебскія пачалася вялікая хімія і доўгі грамадскі застой пад ужо добра раскручаным брэндам рэспублікі партызанкі абаяльны машэраў затуліў сабою ўсіх ранейшых кіраўнікоў і цяпер для большасці беларускай моладзі гісторыя краіны пачынаецца з яго гэтак сама як менск пачынаецца з ягонага праспекту беларусы даўно ўжо з недаверам ставяцца да свае партызанскай натуры ды толку ад старога бренду няшмат хіба што ў мастацтве калі выходзіць у свет мадэрновы часопіс з такой назвай партызан і міжволі нагадвае адно толькі назвай сваёй і пра васіля козлова і пра тых пасляваенных гомельцаў Палішукоў.